ми пронизуємо розумом увесь світ. Зненацька влад тому, що думали, сказав він. Обіймаємо всі предмети, розплановуємо їх, об'єднуємо, ставимо в певний порядок, вирощуємо або знищуємо. А самі такі минущі. Якась билинка, є такі билинки, може пережити нас але жодна билинка, жодна травинка нічого не відчуває. Їй ніколи не болять інші билинки, вона не захищає їх. То хіба в цьому наша радість? В цьому наше щастя? То жорстока радість. Оця ось ручка, вийняв він з бічної кишеньки ручку може бути в тисячу разів довговічніша. Пташка співає, бо вона сліпа душею, її обіймає неусвідомлена радість. А хіба будь-яка наша радість усвідомлена? Хіба нам не приносить найбільшого щастя ота, як ви кажете, сила? В тому та й річ, що існує інша, осмислена радість. Ну, ота найвища духовність, у якій перебувають великі художники, композитори, архітектори, синтез, творення, засліплення і прозріння. Але ж вони й караються найдужче. А я маю на увазі іншу духовність, якесь, нехай і ненадовго, проникнення в світ. Ще й не проникнення в світ, а стан душі кожної людини в певні хвилини її життя. Десь за стіною плаче скрипка, хтось грає сам собі і раптом щось напливе на душу. Та так, що надзвичайно сильний чоловік утомить, утомить, може, без болю і без вагань відійти в інший світ а ви кажете билинка. Без болю і муки, бо вже нічого немає понад цю музику і цей політ душі, орошеної сльозами. І це не дрібне розчулення. І тоді починаєш думати, що ж таке світ, коли поза його болями, його буднями, його примітивізмом їй таке. Що ж воно? Людина. І ви бачили таких дужих і таких тонких людей? Бачила і бачу, вмить відповіла вона. Ірша подумав, що вона має на увазі свого чоловіка і щось гостре ворухнулося йому під серцем. І Клава, і Рубан? А що ви знаєте про Рубана? З якоїсь ж неприязні запитала вона, і він здивувався і змітився, відчувши сильний спротив тому, що приховав за власним запитанням але за кілька кроків вона усміхнулася, лівою вільною рукою зняла капелюшок, і її коротке волосся розсипалося красивими кучерями, один з яких упав на чоло. Він не самохідь замилувався нею, а вона блиснула карими майже чорними очима і запитала трішки кокетливо, а трішки жартівливо. Тоді що ви думаєте про мене? В якій площині? спантеличився він. Вона розреготалася. Ну вже ж не в площині виконання промфінплану. Він став серйозний. На його високому чолі залягли глибокі зморшки. Вони там загніздилися дуже рано. Вона не раз думала про це. Допіру вони гралися розмовою, намагалися відійти абстракціями від чогось.